Ні, це була потреба її душі. Минали хвилини самокатування, і вона забувалася, і мов би летіла з розплющеними очима. Вона весь час цей летіла з розплющеними очима, сама того не помічаючи. Її рвійна хода стала ще пружнішою, і небо перед нею поширшало. А одного разу вона впіймала себе на тому, що співає хоч не співала багато років. Життя набуло для неї нового смаку. Чорні пасмуги лягали на душу, але ж і в райдузі є темні кольори. Тим часом собі на подив грала, як і всі інші жінки. Підійшла, напівбайдуже подивилася на білі аркуші запитала вдавано ліниво. Це що за примітив? Робочі креслення. Бачу. Ти що вже курники проєктуєш? Він трохи зніяковів, почухав олівцем за вухом, і важка рудувата кучма поповзла йому на чоло. Відкинув кучму для Заврайського. Не для, а за. Він промовчав. Не розумію. Це ж аморально, навіть злочинно. Та коли б хтось довідався, ні, в таке не повірили б. Безпутний інженерик не приходить на роботу другий тиждень, а головний працює за нього а тоді тихцем, як злодій, кладе на його стіл. Запой у нього, тужно мовив Тищенко. Тим більше. Послідущий алкоголік, покидьок. Завжди вони липнуть до тебе. Завжди ти з ними панькаєшся. Ірино, чомусь злякано крикнув Василь Васильович. Потім зітхнув і опустив плечі. Та ти знаєш, який це був чоловік, немов з отої козацької епітафії. Нас тут триста, як скло товариства лягло. Сім років на Далекому Сході. Разів п'ять пройшов увесь Сибір. Ми з ним разом у 45-му Сталінград відбудовували, а потім здибалися в інституті чеснішої за нього людини мені не доводилось зустрічати. За одне слово неправди міг повіситись. Усіх нас тягнув увесь курс. Може, завдяки йому я й став тим, чим є. У тебе всі чесні, всі ідеальні. Він же алкоголік. Ех, Ірино. Василь Васильович кинув на стіл олівець. Що ми знаємо про людей? Хіба він з добра? Ну, а через що? Нещасний чоловік. Жінка в нього. Я був у них на весіллі боярином, рая, красуня. І точно як на тих фотовитворах з виновим тузом і голубочками що інваліди ще й досі в пригородніх поїздах продають. Кохав він її смертельно. А вона почала гуляти. Вона вже ледве чула, що говорив Василь Васильович. Перед очима промайнуло щось чорне, жах скував мозок. Там теж чорне крижане дупло, як у снігу на який уже під весну висипали сажу. Їй здалося, що це було сказано про неї. Ні, не про неї. Але в словах чоловіка таївся віщий смисл. Він відкривав їй і власне майбутнє. Вона трохи не скрикнула. Їй вдалося затиснути крик, а губи ворушилися самі слова каяття лежали на них.